shi mu yi sallah mu yi azumi mu yi kuma duk ibadar da ya kamata a yi kuma Allah ya sa sababin yanta mu daga wata jahannama kuma ya sa sababin ɗauke mana wannan bala'i da ya saukar akan duniya gaba ɗaya to mun san cewa wannan sura ta tauba sura ce da ke bayyana halin munafukai wato musulunci maƙiyan shi na waje ya buwaye su ba su iya wato rusa shi abun tsoron musulunci shine makiya da ke cikin gida wanda ke ƙoƙarin cutar da musulunci Shi ne yau Allah ke gaya mana daga cikin irin wayannan munafikai wa minhum daga cikin su al almunafiquna alladhina yu'dhuna an-nabi wanda suke cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ikirarin musulunci yana cikin musulunci amma yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam yu'ibuhu wa hadithahu yana aibanta annabi kuma yakan dauki maganar shi ya juya ta ya kai mutane domin bata magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun a cikin abubuwan da suke cewa idza nuhu an zalika li alla yablughu in an hana su aka ce kun ga fa wannan abin da kuke faɗa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo zai ji shi me suke cewa huwa udhun ai shi kunne ne ai yasma'u kullu qay kullu qailin ai duk abin da aka gaya mishi shi ji yake yi wa yaqbaluhu kuma yadda da shi fa idza halafna lahu anna lam naqul saddaqana saboda ka ko kun kai karan mu wurin shi muka zo muka rantse mishi cewa mu ba mu ce haka ba zai zai gaskata mu wal udhru majazun mursal shi wannan cewa kunne majazi ne wanda ke sakakke kama yuradu bil ainir rajul kamar yadda ake cewa ido in ana nufin mutum wato mutum mai leken asiri idza kana rabi'a rabi'a shine masu sojojin da ake aika suna leken asirin makiya la'anna al domin shi ido hiya al maqsuda wato ita ce ake koka ake ake nufi an an ce al ain min minhu fasarat ka annahu shakhsun kullahu saboda kan an ce ga ido ya zo al ana nufin mai leƙen asiri domin idan ne ake ake wato nufi a cikin wannan eh, kalima din ta aka mai da ido mutumin kamar ido dukan shi to qul kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace udhun khairul lakum udhun udhun wato kunne ne mustami' khairul lakum kunne ne mai jin alheri wanda yake gare ku la musma' sharrin ba mai jin sharri ba yu'minu billahi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Allah wa yu'minu yasduqu lil mu'minin hakanan kuma yana amincewa yana yadda da mu'minai fi ma akhbaruhu duk abinda mu'minai suka zo suka gaya mishi manzo Allah yana yadda da shi la li ghairihim amma bi yadda da maganan wanda ba mu'minai ba wallamun da aka ce yu'minu lil mu'minina amma wurin Allah aka ce yu'minu billahi sai aka yi amfani da lam lamun nan za'ida ƙari ce a magana in kullum abu aka ce za'ida in ka cire ta ma'anan nan lil farqa bayna imani taslim wa ghayrihi domin araba daga imani na mika wuya na Allah da imanin yadda wato wani shi wa rahmatun ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam udhun khairin bane haka nan kuma rahmatun ne rahma bir raf'i atfan ala al udhun shi kunne ne na jin alheri kuma shi rahma ne wajarru aqtan ala khairin wani wata kira'a kuma za a ce uzunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatin bi kasra wato atfi ake akan me khair lil ladina amanu minkum shi manzo Allah rahama ne ga wanda suka yi imani daga cikin ku ai azharu al imani minkum wanda suka bayyana imani daga cikin ku haythu yaqbalu minhum yanda ke annabi na karban magana su lakin la tasdiqa lahum fi zalika uh, ko yaqbalu minhum lakin la tasdiqa lahum fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban maganar mu'minai amma inda ke ba mu'minai ba to baya karban su ko bai yarda da maganarsu su bal rifqan bihim wa tarahuman alaihim wani lokaci sun zo sun maye magana annabi na cewa eh ku je me yasa yake cewa haka don tausayinsu kuma ba wai ya yarda da maganar su bane domin jin kai gare su la yakshifu asrarahum wa la tuka astarahum domin annabi bai so ya bayyana ya kwaranye akan sirrin su ko ko ya kware musu suturar da Allah ya musu munafiki ne zai zo annabi magana kus kus kus sai annabi ce eh je ka je je ka me yasa ya sa abin da yake faɗa ƙarya ne amma domin rahama gare shi ba zai yarda da maganar ba domin kuma bai so ya buɗe al'amarin shi sai ya tafiyar da shi haka nan magana to wallazi ne yuzunar rasul duk masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam lahum azabun alim suna da wata azaba mai mai mai mai raɗaɗi duk masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan mutane ne wanda suke cikin musulmai amma suna cutar da annabi cutar da annabi hanya biyu ce akwai cutarwa ta aibantawa akwai cutarwa kuma ta guluwi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ne yake khutuba a gaban shi yake cewa wanda yake ma Allah da annabin shi ta'a wanda ya musu da'a su biyu ya hada Allah da annabi annabi yace bisal khatib anta tar da kamu nana mai magana ya zaka hada ni da Allah a damiri daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai sun zo mishi suna yabon shi yace qulu bi qawlikum la yastahwiyannakum ash-shaytan ku faɗi abin da za ku faɗa kada ku shaytan ya wasa da ku ashe masu cutar da annabi su ne masu karya sunnar shi ta hanya biyu ko su fito kororo suna zagi suna aibanta shi ko ko su zo suna ɗaukaka shi fiye inda Allah ya ɗora shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalallahu fi kakku yaba ni kamar yadda nasara suka yaba isa dan maryam ku ajiye ni da Allah ya ajiye ni ku ce abdullahi wa rasulu wa Allah kuma manzon Allah ba wata daraja da zaka samu kamar ka zama kai ne manzo na Allah kuma manzon ne zama kai ne manzo na ƙarshe na kuma na al'ummar da Allah ya fifita iyakar daraja kenan amma in ka neman ma manzo Allah wata daraja wadda ba ita ba to ko dai kai gulu ka ɗaukaka shi fiye inda yake ko kai kai dunu ka kaskantar da shi shi yasa makiyan musulmai su biyu ne wani zai zo da sigar wai yana yabon Allah yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo wanda yake shari'a bata yadda shi ba kuma wani zai zo da aibantawa da zagi da abubuwa da gashi na musulmai muna jin shi to Allah ya tsare mu gaba daya yahlifuna bainakum wayannan munafikai za su zo suna rantsuwa da Allah zuwa gare ku ayyuhal mu'minin mu'minun ku mu'minai fi ma balagakum anhum da abin da zai zo muku min azar rasul na cutarwa da suke na manzo in ya zo muku wannan labari sai su ce annahum ma atawhu wa ma fa'aluhu munafikai ne za su yaɗa ƙarya game da annabi za su cutar da annabi amma in labarin ya zo ga musulmai za su suna rantsuwa bil suna rantsuwa cewa a'a ma atahu su ba zo irin wannan abun ba ba su aikata shi ba ƙarya ne yahlifuna billah suna rantsuwa da Allah nan munafiki wato ya san abin da mumuni yake so ya sani ya san in an rantse ma mumuni da Allah mumuni zai yarda domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka rantsa mishi da Allah to ya gaskata ya yarda suke zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zo musu da rantsuwa cewa ba su yi ba sun san mumuni zai yarda liyurdukum suna muku wannan rantsuwa ne dan su yardar da ku wato ku yadda cewa lalle ba su wannan abubuwan ba wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu alhali ko abin da ya kamata mumunai wanda ya fi cancanta su nemi su wato yardar da shi shine Allah da manzon shi ai bi ta'ati da su mishi da'a domin in ka so mutane su yarda da kai kuma Allah bai yarda da kai ba ai wannan ka aikin manza domin Allah ya san sirrin ku. in kanu mu'minin in sun kasance mu'minai da su nemi yardar da Allah da manzon shi da yafi haqqan wato in sun kasance musulmai na gaskiya wa tawhidud damir li talazimir rida'aini nan da Allah ya ce game da munafikai wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ba yurduhu ma ba wato Allah da manzon shi sun fi cancanta da su nemi yardar shi wannan shi din nan ba a ce yardar su biyu ba litalazimin ne domin in wanda Allah ya yarda da shi to manzo zai yarda da shi in kuma manzo ya yarda da mutum to Allah zai yarda da shi ashe yarda ɗaya ce wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yawa annabi ta'a to ya ma Allah ta'a duk wanda annabi yadda da shi Allah yadda da shi duk wanda Allah yadda da shi kuma tabbas annabi zai yadda da shi shi yasa aka ce ah, ah, haqqu an yurduhu ba yurduhu ma ba aw khabar koko wannan damir hu shi dinnan labari ne labarin mubtada wannan mubtada shine Allahu koko au rasuluhu mahdhuf ko ko annabin shi wanda yake eh, kalmar Allah da annabi wanda aka cire a nan kenan ɗayan biyu ko dai cewa Allah da manzon shi suka fi cancanta an su yarda da annabi ko ko su yarda da Allah shi kadai domin duk kowane ka yardar da ɗayan zai yarda da shi saboda ka damirin da aka cire nan ko Allah ko ko ar-rasul shi yasa yazo damiruhu yurduhu to alam alam ya'lamu to kafin dai mu yi wannan magana da Allah ya ce halifuna lillah halifuna billahi lakum suna rantsuwa da Allah munafiki ne munafiki yake rantsuwa da Allah domin ya san mumuni ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito hadith daga eh, Abdullahi bin Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin yana cikin tafiya sai ya ji Umar radiyallahu anhu yana rantsuwa da mahaifin shi khattab yana rantsewa da mahaifin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni anhaakum an tahlifu bi abaikum ni na hana ku ku yi karantsuwa da uwayenku man kana halifa falyahlif billah duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa yayi da Allah nan munafikai ma sun san cewa tauhidin in za ka yi rantsuwa da Allah ake yi to yaya musulmi suka ɓaci yanzu mumuni musulmi yana ikirarin amma yana rantsuwa da wani ba Allah ba masu rantsuwa da eh, kwaran kwatsa aradu da meye kuma abubuwa dai bai halatta man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa yayin da sunan Allah shi kadai ba a rantsuwa da wani abu sai sunan Allah kuma wanda ya hada wani yayin rantsuwa da shi to wannan babin shirki ne Allah ya tsare mu gaba daya to <clears throat> ina muke alam ya'lamu shin wa'annan munafikan ba su sani ba annahu ay ash sha'an, man yuhadid yushaqiq Allah duk wanda ke saba ma Allah wa rasuluhu wanda kuma ke saba ma manzon Allah fa anna lahu nar jahannam cewa lalle yana da wutar jahannama jaza'an wato sakamako halidan fiha yana mai dawwama a cikin wannan wuta zalikal khizyul azim to wannan shine wulakanci na mai girma duk mai saba ma Allah da manzon shi suna ƙetare haddin su to wayannan sakamakonsu shine wutar jahannama kuma wuta wadda yake ake dawwama a cikinta kuma wannan wulaƙanci ne babban wulakanci shine ya nuna kenan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saba ma shari'a Allah takan jawo wa mutane musiba da azaba da wulaƙanci. wanda yake duk mai kula da halin musulmi a yanzu zai ga wayannan abubuwa muna fata Allah ya taimake mu ya ba mu ikon tuba mu koma mu addinin shi ko mu riko da sunnar shi sunnar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam يحذر المنافق يحذر المنافقون yakhsharu munafiquna an tunzila alaihim wato munafikai suna jin tsoro koko suna daukar saunar su domin kada a saukar a kansu ai almu'minin kada a saukarwa wato a mumunai sura a saukar musu da wata sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim surar da za ta bayyana ma abin da ke zukatan su munafikan nan minan nifaq na munafunci wa huwa ma'a zalika yastahzi'un duk da haka duk da haka sai su ci gaba suna yin izgili kul istahzi'u to ku ci gaba da yin izgilin ku wannan amru tahdid ne istahzi'u ku ci gaba ku yi izgilin ku amma umurni ne na tsoratarwa inna allaha mukhrijun ma tahdharun lalle Allah na fitar da wannan abin da kuke tsoro a bayyana shi ikhrajuhu min nifaqihim min nifaqikum lalle Allah zai fitar da wannan abun nan da kuke tsoro Allah zai saukar da sura da za ta bayyana ku halayenku na munafunci lamu qasmin wato nan la ta rantsuwa ce wala in lalle Allah na rantsuwa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su an istihza'ihim me yasa suke wannan izgili bika da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani da kuma suna yin izgili da alqur'ani wa hum sa'iruna ma'aka ila tabuk lokacin da suka kasance suna tare da annabi za a tafi yakin tabuk la yaqulanna lalle za su ce inna ma kunna hudu wa nal'ab a'a ba wani abu bane inna ma mu kawai da muka sani ne. mun kasance muna kutsawa muna muna muna wasa wato suna wasa tsakanin su haythu qalu unzuru ila hadha rajul yuridu an yaftaha hasuna sham wa qusuraha hayhata hayhat me suke fada munafukai ne akwai ayarin annabi sallallahu alaihi wasallam zaje yakin tabuk a tsakanin su suna hira suna magana suna izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komandan su haifu qalu me suka ce unzuru ila hadhar rajul ku duba wannan mutum wai yuridu an yaftaha fasuna sham yana so ya bude wayannan garuruka garurukan sham domin hasunun su lokacin su gari an yana da ganuwa wato gano kokin garurukan sham wa qasuraha da manyan gidajenta haihata haihat kai yana da wuya yana da wuya bai yiwa wa yaquluna aidan me kuma abinda suke cewa inna muhammadin yaz'amu annahu unzila uh, unzila fi ashabina alquran yana cewa wai an saukar da wata aya game da mu wato abokansu su munafikai wani qur'ani wa inna ma huwa qawluhu wa kalamuhu ba wani abu ba wani wahayi aka mishi ba ba wata sura aka saukar game da mu ba magana shi ce magana shi ce kawai fa atla Allahu nabiyahu ala Allah ya nuna ma annabin shi abinda wayannan munafikai suke cewa falamma ilo, da aka ji aka tambaye su ga abinda kuke cewa kai tawakkait abubuwan da kuke faɗa qalu ma kunna nakhudu fi shay mu mu kasance muna faɗan wani abu ko muna kutsawa cikin wani abu min amrika na al'amarinka ya annabi wa amra ashabika da al'amarin abokanka wato sahabbanka kamar su ba sa cike kenan walakinna kunna fi شيء مما يخوض فيه الركب mun kasance kawai cikin wani abu wanda yake ayari mutanen da ke tafiya suna kutsawa cikin shi liyuqassiru ba'du ba'duhum ala ba'd as-safar domin wani sashen su ya wato gajartar da tafiya akan wani sashe suna faɗan haka ne don kasu jini san tafiya wato suna maganganu ne kawai na tasliya ya ji daɗin magana don su ji wato tafiya ta yi musu sauki ba wai sun kasance suna magana annabi ba ko sahabban shi a ba su kasance suna yin wani izgili da wani ba kullahum to manzo Allah ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin da Allah da ayoyin Allah da kuma manzon shi kuka kasance kuna yin izgili nan annabi kabi uzurin su ba domin Allah ya mishi wahayin ga abin da suke faɗa to la ta'tadiru to Allah ya gaya ma annabi la eh, eh, ce ka ce musu la ta'taziru ba mu bukatun uzurin ku kakku nemi wani uzuri tunda dai Allah ya gaya mishi qad kafartum min ba'di qad kafartum ba'da imanikum lalle kun kafirta bayan imaninku ai zahara kufrukum wato kafircin ku ya bayyana ba'da izharil iman bayan kun bayyana imani in na'fu bin nuni mabniyatin lil fa'il wa qari'a bi ya'i mabniyan lil maf'ul in afu ko ko in na afu an ta'ifatin minkum in dai muka yafi ma wani bangare su kungiya daga cikin ku bi ikhlasiha domin ta nuna ikhlasiha wa tawbatiha da kuma tubar da ta yi da kuma cewa da gaske ta ta inganta addinin ta ka jahsh ibn humayr kamar wanda yake jahsh ibn kana yadhaku lokacin da ake wannan izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga wannan mutum wai shine zai je ya bude sham da sai yana yana jin sai yana dariya yadhaku wala yaqudu amma shi bai ce komai ba bai kutsa cikin maganar su wa yamshi tajanuban shi da ya kasance a gefen su yana jin su kuma yana dariya tajanuban lahum yana gefen su Wakana kana yunkiru ba'd ma sami'a wani lokacin an faɗi wani abun zai yakan inkara ce a ba haka yake ba thumma taba amma daga baya ya roki Allah gafara wa taba Allah alaihi Allah ya gafarta mishi to wannan Jahsh ibn Humayr kawai bin su yake yana ji yana dariya yana tafiya da su to wannan tunda ya ikhlasi ya dawo ya tuba Allah zai gafarta mishi amma Allah ya ce in har muka yafe ma irin wa'annan nu'azzib bin nuni wa qur'a bit ta'i ko ko eh, tu'azzib ta'ifatan minhum to lalle za a azabta wani bangare daga cikin su bi annahum kanu mujrimin domin sun kasance mutane mujrimai musirrin ala nifaq sun doge sun doge su akan wannan munafunci to kun ga nan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku yi wani ba da wani uzuri kun kafirta bayan imaninku in mutum yace shi musulmi ne yayi kalmar shahada musulmi ne mu ana ɗaukar shi musulmi amma imani Allah kaɗai ya sani a zuciyar shi Allah kaɗai san imanin mutane a zuciya to amma duk da haka akwai wasu abubuwa da mutum zai yi gashi musulmi kuma ya kafirta wannan ka shaidi ne gare mu mu dukan mu musulmi dan kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba shine ba za ka kafirta ba za ka iya yin wani abu ka kafirta wayannan mutanen suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya jihadi jihadin da mu duk ba mu iya yi mene kafircin su suna izgili suna izgili da ayat Allah suna izgili da ayoyin Qur'ani suna izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgili kuma Allah ce ba za ka bi uzurin su ba sun kafirta bayan imanin su saboda haka musulmi na kafirta musulmi na kafirta duk wanda yayi izgili da Allah ko ya izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Qur'ani kai ko da wani abu na shari'ar musulunci ya izgili da ita don shari'ar gaba ɗaya ayatul lahi ayoyin Allah ne to wannan ya kafirta kuma Allah zai azabta shi sai dai in ya tuba ina masu izgili da Allah suna kiran mutum su ce su bashi siffan Allah lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad izgili da Allah wato Allah na da kishiya Allah ne kadai lam yalid wa lam yulad kuma ana jin su kuma an kyale su saboda haka wanda ya ji su ya bar su kuma yana nan tare da su Allah ya ce mana wa qad nazala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi Allah ya sauka muku cikin littafi in kun ji ana izgili da ayoyin Allah kada ku zauna tare da su domin in ka zauna inda ake izgili da ayoyin Allah kai ma kana tare da cikin masu yin izgili sauraren sauraren izgili da ayoyin Allah ma musharaka ne balle wanda zai yaɗa shi shi yasa duk wanda aka turo mishi wani abu na ayoyin Allah ana murguda su kada ya tura shi in ya tura shi ma yana cikin su sai dai in yayi ta'aliki sai dai yayi ta'aliki yace ga wani abu na kafirci da muka ji wane ya ce to wannan ilmantar da mutane yake amma da komai ya zo mishi ya tura na izgili na murguda ayoyin Allah har yanzu wannan zamani da malamai ke tafsiri to duk wanda ya taimaka aka murguda ayoyin Allah aka tura su da wanda ya saurara da wanda ya izgilin da wanda ya taimaka aka tura dukkansu wannan sun kafirta kuma sai rahama Allah sai dai in sun tuba Allah tsare mu بعد ذكر نماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم bayan Allah yanzu ya ambaci wato misalai namazaj wato misalai na maganganun munafikai da ayyukansu da kuma abubuwan da ake iya siffanta maka dan ka iya gane munafiki amida ila taqriril munafiqina bi sifatin amma yanzu Allah zai zo a ayoyi wato ya koya mana sifofinsu wanda suka hada gaba daya domin wancan za a ce wa minhum man yaqulu idzalli wala taftin. wa minhum wa minhum yanzu Allah zai gaya maka dukkan su munafikai ga siffofin su gaba daya ah, wa arada sifatin ra'isiya Allah zai nuna muna zai gitta muna siffofi wayanda suke manya kanun su allati yumayyizuhum 'anil mu'minina as-sadiqin wanda ke suke bambanta munafiki da mumini as-sadiq wato masu gaskiya Allah ya samu cikin su wa tahdidul azab kuma Allah zai <clears throat> azabin ladhi yantaziruhum Allah zai gaya muna wace irin azaba take jiran su ajma'in dukkan su munafikan nan shine Allah ya ce muna almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd munafikai maza da munafikai mata sashen su daga sashe ai mutashabihuna sun yi kama da juna fi eh, <clears throat> a cikin addini wato munafukan lokacin annabi da lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai har yau innan irin su maganar su da aikin su ɗaya yake ka da shay'il wahid kaman dai bangarorin jiki ɗaya mene siffar su da za ku gane munafiki ya amuruna bil munkar duk abin da ba a sani a addini ba munkari innakum qaumun munkarun mala'iku ne suka zo wa annabi ibrahim da wata sifa shi bai san su ba ni mutane ne ni ban gane ko ba amma mutane shi munkar ba wai lalle bane sai abu wanda yake ba gaskiya ba munkar abinda ba iya gane shi bako ya amununa bil munkar zai iya maka wa'azi ya maka tafsiri amma kullun shubuhat da munkarat zai ka kawo maka ya murgude maka addini munafiki ne domin duk wanda ke kawo mutane shubha cikin addinin ya kama mutane shubha a cikin addininsu su munafiki ne yanda za ku gane shi wani mutum ake tambayin shi cin ana iya tawassali da wani ba Allah ba malami yana bayani tawassali ina cewa babu komai ai tawassali ne kaman kama kafa in ka san mutum na da daraja da karbuwa salihi waliyi wurin Allah sai ka kama kafa da shi zuwa wurin Allah alhali dukkan shirkai da Allah ya faɗa da su dukansu ba wai dan ba san akwai Allah bane sun san akwai Allah ba wai dan ba san shine halitta samai da kasa ba sun san shine matsalar ubangiji da mutane shine kullum ba su iya tunkaran shi kai tsaye wai sai sun nemi wurin da za su kama kafa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an in ka su tambayi, ina nan kusa da su kuma ina ansa tambayan mai tambaya baka bukatan kama kafa a fadar Allah kai tsaye za ka roke shi to wannan malami yana ta bayanin tawassuli tawassuli da ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aje muna abun koyi shi manzo da kafan waye kama domin an ce ku bi shi وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ku yi yanda ya yi shi kafan waye kama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bi shi kafan wa suka kama Allah ya fitar muna a imma malamai ga Abu Hanifa ga Malik ga Shafi'i ga Ahmad manya manyan jigajigan malamai na fukaha. kafan wasu ka kama malami zo ya ɓata rayuwar shi ya ɓata rayuwar mutane ya nuna ma mutane abin da yake ba gaskiya ba ya amuru bil munkar yana umarni da abin da ba a sani ba munkari wayansu kuma munkari suke umarni da shi a bar maza su auri maza mata su auri mata ba komai a sha ruwa ba komai haɗu maza da mata ba komai kun ga irin baƙa. da ke cikin talabijinmu da ƙasar nan kafin wannan satellite ya fito da ƙasar nan in ka zo a wani ke gaya mun hadin garin kaduna wani ba <laughs> wa Allah mu in ka zo kaduna kaman ka zo madina zaka kowa mace cikin hijabi kowa kimtse kuma ba abin da ake sai sallah to amma yanzu fa to munafukai sun laɓe da gidajen talabijin da gidajen rediyo suna gurɓata al'adan musulmai al'adanmu da irin filafilan da suke yi na gurɓata al'adan mutane wannan abin da ke da tsada za su iya kashe miliyoyin kuɗi a saka abubuwan da ke ɓata al'adan mutane to duk wanne na cikin alamun munafunci wato ya'muruna bil munkar al kufur wal ma'asi abinda kullum suke umarni da shi shine kafirci da sabon Allah kamar yadda na gaya muku duk wanda ya tawassali da wani ba aikin shi ba duk wanda ya tawassali da wani ba aikin shi ba wannan kafirci ne domin Allah ya wadata baya bukatar ai mai iso Allah yana ji yana gani kuma shi ya ce ka zo kai tsaye ka bauta mu kada ka yi tawassali da wani abu inda za ka ɗauki wani wasila to ka ɗauke shi aikinka koyarwarka ibadarka azuminka duk su ne wasiloli amma ka dogara da wani balle kuma wannan mutumin in ya kasance matacce salihi to su munafukai ya'muruna bil munkar cikin malamai ya zaka gane su suna kullun kira ga munkar ya zaka gane munkari ne kawai da ka tambaye su a malaman mu magabata wa ce haka wa yi haka wannan tambayar kawai magabatan mu wa ce haka wa yi haka shi kawai zai tsirar da kai daga wayannan munafukai Allah tsirar da mu gaba daya wayan hauna anil ma'ruf kuma sai su hana ayi abin da yake ana sananne ne al-iman wa ta'a imani da ta'a su hana ka abinda aka sani su sa ka abinda ba a sani ba munkar wa yaqbaduna aydihum haka Hakanan kuma suna danke hannayensu anin alin infaqi fi ta'ati wa huwa kinayatun an ash-shah ba su sadaka ba su taimako danko hannayensu danko wannan kinaya ne ba sa ciyarwa kuma suna da rowa sai dai kai ka ba su ba su su baka ba munafiki zai iya kashe kudin shi fi sabilillahi in ana magana na fasikanci zai iya fitar da kudi amma in an ce abu ne na taimakawa addinin musulunci ba zai yi ba in an ce abu ne na bidi'a za su fitar da miliyoyin kuɗi amma in ce abu ne na sunna ba sa fitar da kuɗi suna lamun munafukai kuma kullum umarninsu da munkari amma abin da aka sani ba sa yi kuma za ka lura masu bin irin munafukan malaman nan suke biyan malaman ba malaman ne ke taimaka musu ba mun gani kuma yadda yake a sauran addinai yadda yake ake tatse mabiya a tatse mabiya su kuma wayannan shugabannin nasu har jirgin sama suke hawa to wannan sunna in ma ta fara shigowa cikin musulmai suna bi suna cutan mutane ba sa taimakawa mutane ba sa kira a yi ma mutane sadaka sai dai kawai abinda zai fa'idantar da su to duk wannan alamun munafukai ne me yasa Allah ke gaya muna wannan domin mu gane su mu guje su saboda haka Allah ya ce nasullaha sun mance da Allah taraku dinahu sun bar addinin Allah fa nasiyahum tarakahum min lutfihi saboda ka shi ma Allah ya mance da su ya cire su daga wato rahmar shi innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai sune fasikai wanda suka fita suka bijire daga addinin Allah kuma yanda zaka gane su da sauki komai aka ce nasu daban annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu eh, <clears throat> sallu alaihi wa sallimu taslima malik ya rawaito bukhari ya rawaito muslim ya rawaito dukkan an rawaito an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu maka salati sallama mun sani shine assalamu alaikum amma salati ya zabu maka sai Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi shiru yace ina mai tambaya to kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa zuriyati kama sallaita ala ali Ibrahim har zuwa karshen wannan salati shine ake kira salatin ibrahimiyya shine ma'aruf shine duka malamai suka yi ka duba duk littafi an ce in zaka yi salati a cikin sallah gashi nan zaka yi shine ma'aruf wanda aka sani to amma me yanda zaka gane munafiki shine munafiki zai dauke ka daga abinda aka sani zai ya ɗauko maka wani wanda ba a sani ba ya ɗauke wannan da aka sani ya kawo munkari ya aje maka in ka ga mai wannan munafiki ne shi yasa Allah gaya mana wannan aya don mu gane munafukai akwai wata sallah ana kiranta salatu tasbih sallah ce munkara ba a santa ba an tambayi ibn taymiya game da salatu tasbihi eh an ruwaito hadisi game da ita sai ce a'a amma duk sallar da kaga Abu Hanifa Malik Ahmad da Shafi'i ba su yadda da ita ba to gaskiya ba gaskiya ba ce ba addini bane domin ta zama munkari munkari shine abin da ba a sani ba akan wannan yaƙi da munkar shine Malik ya gina mazhabin shi komai ya zo mishi ko da riwaya ne sai ya ce to ya riga ka yi wannan tambayan waye riga ka yi cikin malamai shi zai tsare ka daga munkar nan Allah ya nuna mana munafukai suna umurni da munkari kuma suna hana ma'aruf su saka kai abin da ba a sani ba sannan kuma su yi maka umarni da abin da wato su hana ka abin da aka sani su yi maka umarni da abin da ba a sani ba shine alamun munafukai Allah tsirar da mu ya tsare mu daga sharrin su والمنافقات da mata munafikai yan uwansu wal kuffar da kafirai shi munafiki kafiri ne amma ya koye da sunan shi musulmi haka munafika amma kafiri shi wanda ya ce a daman ban yarda da addinin ka ba ban yarda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me Allah ya musu wa'adi wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam Allah ya musu wa'adin wuta ta jahannama khalidina fiha su masu dawama ne a cikin tahiyar hasbuhum lalle ta ishe su jaza'an wa iqaban ta ishe su sakamako da iquba wa la'anahumullah bayan wannan azaba ta wuta kuma ko ta la'ana ab'adahumullah a rahmatihi Allah zai nisantar da su daga rahmar shi walau azabun muqim kuma suna da wata azaba muqim ad-da'im azaba wanda yake mai mai dadewa wato tana nan zaune wannan shine wa'adin da Allah ya ma munafikai in ba basu tuwa Allah ya tsare mu daga munafunci kuma fahiya hasbuhum ya ishe su akwai wani bawan Allah a garin Kano yake Allah ji kanshi ya rasu wannan bawan Allah lokacin da nake tafiya mun je gidan shi domin jirgin da ke zuwa Saudi Arabia ta da da ba yake saboda ka banke tasowa da asuba daga Kaduna sai muke kwana a gidan shi sai bawan Allah ne muna ana hira sai ya ce mu da da yake yaro dan ƙarami sai in yaji an ce Allah zai kona mutane wanda suka kafirta ko wanda suka yi wani zunubi ya kona mutane sai ce kai to me ya zafi haka wuta a kona mutum shi yana ganin azabar ta yi tsanani sai ya ce amma da ya girma ya san dan adam sai ya gane hiya hasbuhum ba abin da ya dace da ɗan adam sai wannan wuta da ya san ɗan adam me ko ya bani labari kun ga yadda munafukai ke zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'zuna nabi abin da ya bani labari yace kaga ya nuna falon shi a gaba yace kaga nan wani malami ya zo nan yana roƙona kuɗi cikin roƙon shi kuɗin nan sai kuma ba wanda yake aibantawa sai mahaifinka yana aibanta shi ya ce nan take sai na gaya mishi ce kai abun nan da ka zo kana nema a hannuna ni wancan mutumin da kake aibantawa na aika mishi buhu ɗari biyu na zakar gonata amma da ya same ni ya ce na ga ka kawo kayan zakka amma don Allah nan gaba ka ba fukara da ke kusa da kai ka hutar da ni daga wannan fitina abinda kake nema na kuɗi na ba shi baya so kai kuma gashi ka zo kana la'anar shi kana sukan shi wato yace mutum zai san wane ya fi shi ya fi shi falala amma ya bude baki yanka aibanta shi na zage shi to kun ga munafukai haka suke kullum aibanta wani kai ina aikin naka wani aiki kai sai dai ka aibanta wanda ya fi ka ashe hasbuhum jahannam dan adam halin shi ba abun da zai maganin shi sai jahannama Allah tsare mu daga ita kuma ya kiyaye mu daga aibanta salihan mutane da <clears throat> mutanen kirki tayi الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر استمتعتم بخلاقكم كما استمتع كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك to masalul munafiqin har yanzu dai Allah na ba mu misalan munafikai ladina min qablihim suna daidai da wayanda suke gabanin su kanu ashadda minkum quwwa sun kasance sun fi tsananin ƙarfi akan ku wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiya wato dukiya wa auladan da yara wayannan da suke gabanin ku da suka yi munafunci kuma suka kafirta sun fi ku tsananin karfi haka na sun fi ku yara da dukiya fastamta'u tamatta'u bi khalaqin saboda haka sai suka ji daɗi da rabon su nasibuhum min ad-dunya muga wanda suka wuce Allah ya ba su dukiya ya ba su karfi ya ba su duk abin da ake bukata da kuke faɗa kan shi kuna kin addini Allah ya ba su fastamta'u bi khalaqin suka ji daɗi da abin da nasibin da Allah ya ba su fastamta'tum ayyuhal munafiquna bi khalaqin kuma munafiqai kun ji daɗi da nasibin ku da Allah ya baku kamar santa allazina min qablikum kamar yanda wanda suke gabani ku suka ji dadi da zasu rabo bi khalaqihim wato nasu rabo wa khuttum fil batil wa ta'an fil nabi sallallahu alaihi wasallam hakanan kuka kutsa cikin barna da kuma suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kallazi khadu kaman yanda suka kutsa ai ka khaudihim kamar yanda suka yi kal fawjil ladhi khadu kaman yanda wannan kungiya wadda suke ta kutsa cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka da aibantawa to ula'ika habitat amaluhum fid dunya wa'annan ayyukan ayyukansu sun baci a cikin duniya wal akhirah da ranar tashin kiyama wato na karshe wa ula'ika humul khasirun wa'annan kuma sune wanda suka yi asara wato amma wajhu butlanu fil akhirah wajhu butlanu fil akhirah ba an ce sun hasara al akhirah ba to wani fuska ne fa zahiru ai bayyananne ne tunda Allah ya ce zai azabta su cikin wutar jahannama kuma ta ishe su sannan kuma Allah zai la'ane su to wannan zai wa amma fi dunya fa innahu laysa tarattubuhu ala al-masubati wal karamati bal ala tariq al-istidraj in kuma Allah ya ba su jin dadi a duniya to wannan jin dadi ba wai don lada ko ko wani karamci ne Allah ya musu ba a'a in kaga Allah ya ba su jin daɗi da mulki da kuɗi da lafiya in kaga Allah ya musu haka ala tariqil istidraji wato Allah na jawo su ne sannu sannu sannu sannu sannu domin ya kama su shine istidraji, wato Allah Allah ya jan hankalin mutane eh wato ya ya jeru ne akan laisa tarattubuhu alal masubati wal karama in Allah ya ba munafukai duniya ba ya ba su bane domin wai wata lada da karamci da yake musu a'a ba lada da karamci bane ya ba su ne domin yayi istidrajin su saboda ka in kaga kafirai suna shawagi suna da karfi suna da dukiya suna da ƴaƴa suna da kada kai tsammanin Allah na musu haka nan ne sawaban wai dan lada kada ka tsammani kuma karamatan don wani karamci da daraja su da girmama su a'a bal huwa al istidraj Allah na jan su ne a hankali a hankali din ya kama su amma wanda ya gane ya tuba to wannan Allah zai yafe mishi shi yasa irin wannan musibi da suke samun mutane akwai rahama a cikin ta in mutane sun gane irin batan da muka yi domin yanzu duniya dai kam insha Allah muna muna ganin ba za ta koma irin gidan juya ba abubuwa sun canja to yayin mafita shine mu koma ma Allah mu koma ma Allah da ilimi da ikhlas sannan kuma mu guji duk abin da yake na fasikanci duk abin da yake na alfasha da kuma duk abin da yake na kirkiro abu a cikin addini in mun yi haka to insha Allah za mu samu fita daga cikin wannan musiba kuma za mu samu rahma Allah duniya da lahira alhamdulillah tayyib akwai tambaya tayyib akwai tambaya Amin. cewa annoba ba ta shiga makka da madina kuma annoba ba ta wuce kwana uku ya inganci wannan hadisi yake to na farko dai annoba da waba'i kamar yadda ke a larabci akwai khalil bin ahmad shine kamar imam na luga arabiya ya ce a taun huwa waba ta'uni da waba abu ɗaya ne babu bambanci kuma malik a cikin muwatta babu ma ja'a min waba'il madina ya kawo hadisi na maganan ta'un ya kawo wani hadisi cewa ta'un ba shiga madina da dajjal wanda aka rawaito daga abu huraira akwai wani mafalki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ya ga wata mace bakan mace da gashi ba kintsi tana gudu ta fita daga madina yace yayi ta'awilin wannan cewa wani wabaki ne Allah zai saukan man madina sai ya kawo jaddashi ya mai da shi al eh, mahya mahya shine al junfa to lokaci in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ko aya ta ce abu sai kuma waƙi abin da ya faru ya zama ya saba to shine ake kira dole a yi idimari ko a yi tawili misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'a an an ummatin wal khata Allah ya dauke akan al'umman nan mantuwa da kuskure zahirin maganan nan wannan al'umma ba ta mantuwa zahirin maganan nan wannan al'umma ba ta kuskure amma haka ne a'a al'umman na mantuwa al'umman na kuskure saboda haka ashe a maganan nan dole ai idma dole a saka wata kalima don ta bada ma'ana na gaske shine cewa lalle wannan al'umma ba a kama ta da laifin mantuwa ba a kama ta da laifin kuskure shi wannan kama ta da laifin ai hankali ne saka shi cikin magana saboda ka cewa ta'un bai shiga a'a wani ta'un ne za a yi sai Allah ya ɗauke shi daga Madina ya mai da shi mahaya a mahaya shi ne a Jufa amma in daga baya mun ga ta'un ya shiga Makka ko ya shiga Madina kenan wancan magana khususiyya ce ta wani zamani lokacin da yake ciki ba ba kowane lokuta ba hmm. haka wanda yake da gidaje yakan gina gidaje ne sai ya sayar to yana tambaya yaya da kansu ne in ya gina gida sai ya sayar in ya gina gida sai ya sayar eh to wannan a fiqihu za a ce ba ruwan mu da yanda ya gina gidan an bashi ne kyauta ko menene in dai gidajen na sayarwa ne sun zama urudu tijara sun zama kayan fatauci saboda haka abinda zai yi shine tunda yana sayar da gidajen nan ba wai haya yake ba sayarwa ya gina ya sayar to in an zo karɓan zakka sai a kimanta gidajen nashi in sun kai nisabin zakka sai a kasa a fitar da ɗaya cikin arba'in na kuɗi ba na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 da ta mamaye duniya muna roƙonka ya Allah ka yaye mana ita amin Allah ka kawar mana ita Allah ka gaggauta farraja al'ummar musulmai amin Allah ka ba da dama wannan masifa ta fita daga wannan ƙasa da sauran ƙasashen al'umma da ma duniya gaba ɗaya muna roƙon Allah maɗaukin sarki marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadunmu a ciki muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yi mana nasifa amin muna tawassuli da ibadan nan da muke yi Allah maɗaukin sarki ya kawar mana da wannan amin mata masu juna biyu Allah maɗaukin sarki ya sauke su lafiya waɗanda ba su da aure Allah ya ba su mazaje na kwarai amin mata da maza daga Allah ya kowa da rabanka amin yan mu da suka dukushe Allah maɗaukin sarki ya ɗaga su Allah muna roƙonka ka ba mu damuna wacce take mai amfani Allah ka sauƙaƙe mana wahalhalun abinci talakawa da suke cikin wahala Allah maɗaukin sarki ka yaye musu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya karkato da hankalin gwamnati ta kwaso dukiya na al'umma na talakawa domin ta ci da talakawa muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu ikon zarta da dukkan abin da Allah yake so amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة